leon kai arctos kai alopex leon kai arctos elafu nebron heurontes peritu utu e machonto de inos de hupaleelon diatecentes e peide hemithaneis ecento alopex de pariusa hos etheasa totus min pareimenus ton de nebron en meso e keimenon aramene auton diameson auton apellateto hoide exanastenai me dynamenoi ephasan, athlio hemeis eige aloopeki amoxumen ho logos de loi hoti eulogos logos e keinoi axontai hoi ton idion ponon tus tu contas horosi tas epicarpias apopheromenus